Ben dervişim diyene, ben dervişim diyene bir ünidesim gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Seyirdü ben sesine, seyirdü ben sesine, varu bitesim gelir. La ilahe illallah La ilahe illallah Sırat kıldan incedir, sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Varubanın üstüne neler yapasım gelir La ilahe illallah La ilahe illallah Altında gayya vardır, altında gayya vardır, içi nar ile fürdür. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Varu ben ol gölgede Varu ben ol gölgede Biraz yatasım gelir La ilahe illallah La ilahe illallah Derviş Yunus bu sözü, derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme, La ilahe illallah La ilahe illallah Seni sılaya çeker Seni sılaya çeker Bir molla Kasım gelir La ilahe illallah La ilahe illallah